sampun senopatine sing digdaya dhewe sapa jenenge kok senopati mangkriyen sampeyan nek goleki bapa niku sing digoleki niku senggono kaya napa ta wujude miturut ngendikane Rama apa Rama kuwi yang ngendikake yen wujude Prabusa Seta mriko nggih wonten sing putih kethek ning jenenge dudu senggono anuman sapa Kaiman. Anoman, nggih Anoman. Wis senopatine Prabu Rama nggih. Lah menika mangke sak wanci-wanci penjampinan nggih, ampun dipun anggap nek kuwi bapakku. Apa sejagat kuwi ana Prabesa Seta genep loro saged ugi. Lah ingin dipun ngendikaken ingkang pun lenggah ing Rama menika wonten pundi? Aku malah ora diparingi prisa wujude ming kon ngupaya Prabu Soseta yen lenggahe ana ngendi ana ngendi aku durung ngerti wong ingkang saku bakal ngupaya kan Mas Bubis muka suro narah ngono ki rada enteng awake dhewe Nene iki mangke teng Poncowati ngati ati lho sampean ajeng mlebu maling nyolong Prabu Rama karo Lesmana nek konangan perjuwite njujuk bengi wae kok dengine kok wong Poncowati mboten tau do tilem niku mitul saking sandangipun bilung ngapun betah melek kaya ngapun aku sing mlebu mesti bakal iso padha turu awit aku duwe aji penyirepan nah iki lho penyirepan iki bisa nyirep wong do melek do krasa ngantuk hmm. kuwi sing aji-aji sak nggo mlebu maling hmm. aning ngene kang wong tanah jawa ki lembute ya pinter penolak ngantuk kuwi ana apa jenenge aji dipo angger krasa ngantuk kok wong ngantuk ki ora baen-baen ya diwatek adi dipo arep ngantuk kok ngapa njuk dadi ora ngantuk weh la iya ya la iya monggo sing duwe adi dipo ki kono semar oh semar ki mbak no wong kok ngono betah kae semar kuwi betam melek betah anggere kadepi panganan rak mimbli wae ayo nek mangan ro turu nek kelelegen. Wis aja padha rembugan sing aneh-aneh wae sik ning karek melu karaku mengko butuhe Prabu Rama tak colonge. Nggih. Yen ngaten monggo mawon sing atos-atos Raden Trigongga aja kuwatir togo mbilung aja oleh adu-adu Ayo lung diderekke. Iya, Kang. Wah, jenengku nek kok iki deg-degan wae. Minta kuwatir aja karek sak jegi urip aku ora tau tumindak Allah, njuk kon tumindak nyolong arek yo. kuatir to isine kuwi kowe aja deg-degan wis percaya wae engko nek ana apa-apa gustimu iya enak kuatir ki ketemu karo Petro Gareng Bagong arah wis ora usah dipikir engko mesti polo awake dhewe do ngopo kuting klitis kuwi nek dheweke ora tau lunga-lunga kok ya tetep ning karang kabulutan ya ora nek dinis ya cak dibon bareng kan malu jaga awang pancawati guyub-guyub kok. Hmm. Aja meneh kok ponakawan ora didhawuhi kudu kon jaga dibon kon nguwati negara agek nyuling ngebon to. Werna-werna. Ayo mangkat saiki kok, monggo kula kirakaken acak baris wonten ing Pakuwon Suwelogiri Nerpati Jaya Sugriwa Tuwun sedaya para andaning Wadya Balawanara monto mati dene Katon blabar wonten sak pripakuwon pindho dalan Tri Mung Aratan manik rojo anak lanang ngir joyo anggoto ulun-ulun wonten paring pangan dikoromo miji dumateng ingkang putro utawa joyo anilo ulo diwaji pepak kabeh poro wadiyo bolo riwondo ingga metu iki tak ajo aki ono ing pakuon suwe giri Engetipun ngabdi mboten wonten ing nglirwaken sedaya sampun sumadiya wonten ngabiyantaran wonten ngabiyantara samiya nyadong dawuh kados pundi saking pangriptaning penggalih kula lho. Dadi pangertimu ya Kirja Yanggoto kabeh purwadya bolo. Dino iki tak ajokke. Awit aku nampa dawuh saka Gustimu wong agung Pancawati. Wiwit iki para wadya bolo kabeh didhawuhi kumpul ana ing negara Pancawati. kumpuling para wadya bala sepisan ngumati negara kaping pindune wong agung nampa ature pepundenmu Yayi Wibisana ya Arya Gunawan yen ora suwe meneh negara Pancawati bakal kelebon durjana ngendikanipun paman Wibisana iya Yes tunggu jagat manik rojo Paman Wibisana menika saking rumah sepuro kados dene Jawata ngejawantah saged prisa sakderengipun. Iya pancen kaya mengkono kuwi menawa nek bisa kuwi matur nuwun marang Kang Murbudwadi. Upama ta paman Wibisana kuwi ora lenggah ana negara Pancawati ya ora remuk mergo pengamuke Wadya Bala ngalengka diraja. Dewa sifat adil. iki wektu negara Pancawati tetep bakal ngancam kundure pepundhen murid Kyai Wirasinta upama to dosa muka ora nglenggono kanthi digawe alus malah bisa kelakon nganaki peperangan kang gedhe iki Uyen mekaten saking ngendikanipun Gusti Nata Agung ing Pancawati jalaran nampi ngendikanipun Gusti kula Raden Wibisana. Kula suwun sampun ngantos karun karunden lampah. Ingin kula kuwatosaken yen ngantos Purwadya Bulu menika mangke randhat sowanipun saged kelampahan negari kelebetan Burat Moko. Penyanipun Gusti Prabu Jaya Sriwa tentu saged nampi deduga. Mula jangan padha kelayatan tak parengake mangkat dina iki lan ubo rampin ing kiswanan aja nganti padha lali. Menapa mboten prayegi engkang sepalih dipun gandelaken wonten suwela kiri njagi mbok menawi wonten dom sumping toya mengko ndak dadi pengarpar kabeh dirit sowan ana negara Pancawati nyadong dawu yen pancen mengko diparingi dawuh supaya patak baris kurangane apa adiku ibu sono nggone bakal ngetrapake marang pakar tri Purwadya Bolo Suwela Giri ngestu dawuh diwarani pun Kanjeng Romo keparang ingin putra nyuwun pamit Bidal sak menika turis dewe Purwadi Bolo. Yo sing padha ngati-ati tak odol sangka kadewa. Manik Raja Dewa Wibawa tumenggung. Kula nuwun wonten paring pangendika Raden Trisira. Sakdurunge kabeh Purwadya Bala saka negara Ngalengkondraja wis bisa nyabrang samudra. Kanthi nitih ramon iku wis tekan bumi kukuban negara Pancawatu. Aku kok weruh bledug ampa-ampan kae apa ana kewan padha mlaku apa ana kewan padha kerengan. nek miturut saking wawasan kula kok kados perjurit bukti nyatanipun wonten kemblebetipun gendiro dedamel ketimbang gabak kados jati ngarang payungipun amruk kados jamur terik namung kok ledo mlaku kok njundil-njundil Menopo menika mangke saged ugi dipun sebataken prajurit ketek Poncowati Wis kok pandugaku ya kaya ngono kuwi, Dri. wis aja nganti kelayatan wajib kabeh didhawuhi istri. Jajal dipethukin panjen ngaku perjurit Pontowati tugel kowe monggo kowe ajeng. tampak ing wadya makiri rerunang gunung gunung Pancawati. Ketara munyuk donyandang prajurit. Munyuk ya ana sing model rada maju. Rada maju iki piye? Tegesipun menika majuane rada ana kan. Buktine anika kethek kok gondrong ne uripun. Men duleke pelajar ngono lho. ngaku yen kowe pancen praguso praguso soko sapa jenengmu mengko to kapikingkin kula raden iki ana prajurit ingkang metuake awake dhewe menapa menika senes prajurit saking Poncowati dudu yen gendirane iki gendira ngalengko diraja kuwa sopi dipun takeni nek pancen ngaku wong ngalengko ora kena nyak-nyakan ning bumi Poncowati ngaku dhisik kowe sapa jenengmu saka ngendi pinangkam bu, kowe durung ngerti karo aku iki putra ngalengko diraja aku trisirah jenenge trisirah kowe niki putrane dosa muka iya aku jaya madendo aku sing takon karo dapurmu sapa ae ora ne wong takon kok nyelo-nyelo ngaku karpe dhewe ngumumake le jeneng Jaya Madendra kuwi apa? Ketek niku nek ketek ora pengalaman le moro ya alah. Wonge di dapur-dapur kae. Mulane sok menek ora takon iki ngaku aja ngaku. Karepe niku ora ngenteng-ngenteng ngriku to timbang ngriku dadak takon ngoten. kowe ngaku sopo, yen durung mangerti satriya Bandayuda putra Ngwakis Kerndha iki kelebu senopati Pancawati aku Jaya Anggoda Jaya Anggoda ya dasarnya tuwa iki sing nyolong jamang sada sak ler rikala biyen Api kingkin lah rak tenan kae sing jenenge lambe rusak kae ora takoni semlonong sing takon kuwi sapa ha jenenge wong kemajen kuwi ora takon ngaku kuwi ora sah kokean swara aku ngaku nganggo lambeku dhewe kok tak rurui opo aku nyilih lambemu antem watu sisan kuwi <laughs> kalah meneng damuk munyuk aku Joyo anggoto onong pangan ganting wis ngaku yen prajurit Pancawati manut dina iki. Kowe cilik tak bondo tanganmu Gawa Bali ana ngalengko Diraja minangka bukti yen kowe wis teluk ana negara ngalengko. Suwarga ginawi ayu kowe bakal ngancam banggaku sak kanca. Yen pancen kowe iso jebol gagane Jaya Anggoto bisa nempuh barisan saka negoro. Kanca ati babu, wujudmu bungkran bangkreng, bangkamu sak kepel gedhe nyantang pemoro. Tandak sawetara perbatan dadi jauh kuandamu. Mrene tiban tangan sikar siramu. mangyul kaning atiku sampun mboten perlu gepok koncanipun Raden Jayanggodo yen perlu kengabdi kapi kingkin sagah gandeng sirait yang ngalengko dirudu pun tego mangene kinten-kinten bodo kalani kok tandingane iya mati ya agak timu pato eh bopo tumenggung wonten menopo, Raden orang jadi mau mati kok digugah oleh mayar temen wong niku nek pun kebacet di pawitan gila dilalap. di poro tangan karo Jaya Anggodo niat kula niku ajeng mateni dhewe. Kula candhak kula engkuk-engkuk nek perlu tak nguli jaran loro sira karangan. Lah kok sing gondrong kok maju. Mongko kali mak cuwet ngoten. Kula krungu swara ngoten kok mak perinding. Terus kula teturon niki wau. kowe dikapake gesek dicuweti niku wau wis para medeni kok ngono kok malah cilik atimu tanpa paedal brengos kepel-kepel <laughs> brengos ning wulu Wah, iya bulu kabeh, kanan isi kegaman, tak teradangi, berduit ponco mati, ngatau satu, ngatau amor. kalian keping tangan sepisan pindu temomo ramba-ramba ora digawe rasa pantes yen kowe putrane Prabu Dasamuka. Ojo mlayu, anggota kecandak lakon sempal-sempal balungmu. Sepisan tak ngapura genep kaping pindu kowe bisa ngrayang karaku aku beguru karo wujudmu. Mrene kecandak lakon rampung nyawamu, ojo mlayu, krisirah. pun siram ludiro anggota rikolo adu harap secara umum ora menang karo aku ning bareng lima dusing dari ora patek umum ndak cekel kok nyekel layangan tuh